Tikėjimas laidoja mums tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nemato. Į protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebe kalba. Tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties, ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas gavo liudijimą, jog patikęs Dievui. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra – ir jo ieškantiems atsilygina. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeiminai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko nežinodamas, kur einas. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokubu, to paties pažado paveldėtojais. Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kurėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebe to amžiaus, gavo galę susilaukti palikuonies, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys, gausus tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami, jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu. Jis parengė jiems miestą Tikėdamas, Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net viengimi sūnų. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikuonys iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį. Taip pat Izaokas tikėdamas laimino ateičiai Jokūbą ir Ezavą. Tikėdamas Jokūbas mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir parimo ant savo lasdos drūtgalio. Tikėdamas merdintis, Juozapas paminėjo Izraelio vaikų išėjimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. Tikėdami tris mėnesius lėpė gimusi mozę gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus ir nepabūgo valdovo įsakymu. Užaugęs Mozė, tikėdamas atsisakė vadintis faraono dukters sunumi. Jis verčiau pasirinko su dievo tauta kesti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis mesijo paniekinimą laikė didesniu lobiu negu Egipto turtus, nes žvelgia į atpildą. Tikėdamas jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėdamas išventė Velykas ir šlakstė krauju, kad angelas naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėdama tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po septynių dienų žygiavimo aplinkui. Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusneisiais, nes buvo taikingai priėmusi žvalgus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystės, įvykdė teisingumą, įgyjo pažadus, užšiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karšti, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltų savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškesti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi, nors dėl tikėjimo buvo gerai vertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta, nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą.